Peter. Hallå. Hur mår du? Jag är faktiskt väldigt trött. Hur kommer det sig? Well, vi har eh, varit i Barcelona nu i, eh, det här blir väl femte dagen, men vi har väl haft kul här nu i fyra dagar. Så knorriga, knorriga rösten. <laughs> Jajamän. Ja, gud vad mysigt det har varit ändå. Ja, det har varit eh, fantastiskt. man är lite rödbränd, lite svettig, ehm, öm i fötterna, och trött och glad. Matt och glad, ja. det är typ det som beskriver mig bäst tror jag. Jag tänkte att vi ska liksom sammanfatta Sonar-helgen i mm. Barcelona eh, i en liten eh, mini Jenny special. Mm. Känns kul tycker jag. Det är väl perfekt. vad är det första du kommer att tänka på? Um, well, jag tror att några, musikmässigt så, så tror jag nog att det är grime som är det som har varit mest peppat för mig. Grime. Grime. I Barcelona, lite otippat. Ja, faktiskt. Men det är så för mig också. Vad börjar man med? Är det Skepta? Japp. Yep. Nice. When it shut down, that's not me and it shut down. Ring ring pussy, it shut down. Hey. Fashion week and it shut down. Went to the show sitting in the front row in a black tracksuit and it shut down. Touch the road and it shut down. Boy, better know when it shut down. Yeah. yet. Take time if a man want try me. No time. Usain Bolt when I run up on stage, I pick up the mic and it's reload time. Don't know your songs, but they know mine. That's why I got gigs just like Joe Grind. After the show, I'll be rolling mine. Don't care about the no smoking sign. They tried to steal my vision. This ain't a culture, it's my religion. God knows I don't wanna go prison. But if a man want try me, trust me, listen. Me and my G's ain't scared of police. We don't listen to no politician. Everybody on the same mission, and we don't care about your ism and schisms. Cause it's shut down. That's not me and it's shut shut down. Ring ring pussy, it's shut down. Fashion week and it's shut down. Went to the show sitting in the front row in a black tracksuit and it's shut down. Touch the road and it's shut down. Boy, better know when it's shut down. You wanna act like a G for the camera? You say you're Muslim, you say you're Rasta, say you don't eat pork, don't eat pussy, liar. You're just an act Blood, you're not on your dean. And if Selassie I saw you, he would say, Blood, take off the red, gold, and green. Them man are soft just like ice cream. Scene, Start moving correctly. If you don't wanna upset me, you get me. You tryna show me you friendly? I told you before the shit don't impress me. I better make you respect me when you see the man them are selling out Wembley. Roll deep in a blacked out Bentley, pull up outside like what one sexy, yeah? And it's shut down. That's not me and it's shut down. Ring ring pussy, it's shut down. Fashion week and it's shut down. Went to the show sitting in the front row in a black En um, hit som uh, Skepta har fått på lite senare, senare år. Han har ju liksom fått en anna, andra andning kan man säga ja, i sin verkligen. Eh, karriär. Um, sjukt bra spelning på Red Bull-scenen uh, på Sonar. Vad kallades den? Med Jamie. Sonar, Sonar Dome. Dome, exakt. Uh, just det, Jamie, JME. Mm. Uh, sjukt bra energi. Ja. Uh, sjukt snygga coola kläder. Eh, Skepta känns som att han, han har liksom, i den här ny, nytändningen så har han också så bytt stil lite. Ja. Eh, gillar kläder, um, ehm, sjunga om, eh, eller <laughs> rappar om uh, Fashion Week. Mm. Han har svinsnygga kläder på sig på, på, på scen. Så här helvitt och... Uh, ja, ja, även Jamie hade någon cool <laughs> tröja. det var något tryck på sig, sig själv, typ. Ja. Um, Eventuellt. Mm. Nej, men hela, hela grime-grejen, alltså jag ska vara helt ärlig och säga att jag är ganska ny för den grejen. Jag har ju liksom inte följt med från början om man säger. Nej. Men eh, det har liksom, det har svält mig helt. Eh. Svält? <laughs> Svalt? Svalt, svalt. ja ni märker vad varifrån. Uh, eh, mm. Nej men totalt såld. Uh, mm. Även Novelist uh, har fångat mig. Vem är det? Ja, vem är Novelist? Uh, jag hörde honom i Oslo första gången på Bylarm i februari. Mm. Um, han dyker också upp på scenen och ja, men exakt, lite med upp och supportar. Um, eh, han körde också, även på Sonar Dome-scenen i uh, fredags. Va? Mm. Um, och så tog med hela sitt crew och det var så sjukt hög energi. Uh, och de var så gulliga, de var typ tre, fyra pers på scen, hade bara två mickar, så fick de så byta av. Uh, alla var så glada och peppade. Det var jävligt god energi i rummet. Mm. Det var väldigt pepp. You know where man's got mad flavour and them cuz. Them man on ends ain't got flavour like me, fam. Do you get me? Man's all colourful in this team. My lyrics taste better than their lyrics. Fam. Trust. Flavour, I got the flavour. Flavour, flavour, I got the flavour. I make man wanna cancel. Card them man are not like me. Could they ever murk me? Not slightly. Them man are headlights, they're trying to bite me. From broccoli, I'm a top G. Murking man and you can't stop me. Don't know why they're on a music team. If you're gonna spit bars, then do it properly. Do it properly, do it right. Your chick looks like she'll do it right. Text your girl, I would do it all day. Text your girl, I would do it all night. I ain't gonna hype. She wants a real man, but I don't feel that. I ain't gonna wait. I ain't gonna lie. She's got a back, but if you wanna keep that, I ain't gonna fight flavor, I got the flavor. When I touch my it's not about flavor, flavor, flavor. I got the flavor. When I touch my it's not about flavor flavor. When I touch my it's not about flavor, flavor, flavor. I got the flavor. When I touch my it's not about flavor. Gallem can't get enough. Eight bar give gallem heat rush. When I'm on the road, they look for the bus, all looking at man like oh he's what. When I ring man, throw me up, cause I got bars they show me up. Certain gal wanna act prestige, flexing but they can't show me up. You got hench, don't think you're rough. You got hench, don't think you're sick. You don't wanna see me turn old school, not remove your wifey with a knock your brick. I'm a G, please stop running your lip. Likely you can, you'll get a fly kick. NOV, the super MC, can't ever take man for a sidekick flavor, I got the flavor. When I touch my kiss, nothing but flavor, flavor, flavor. I got the flavor. When I touch my kiss, nothing but flavor flavor. When I touch mic, it's nothing but flavor, flavor, flavor. I got the flavor. When I touch mic, it's nothing but flavor. From south, not east, not a cockney. By the MC, N O V. From Broccoli, I'm a touchy. So no, say it can't hot me, I'm doing this properly. Don't really care, you're leveling NOV, that's rare. I murk everywhere I go there, yeah, yeah, I pull the shots like I'm there. I'm blood. I'm a G, you know that I'm spitting a vibe on a beat when I ride on a shoe. Don't go home, I take time on a tune, spit grime on a tune. Can't spit a bar like mine on a tune. See me go sour like lime on a tune. Oh, Bruce, anyone talking loose. Nu blir jag lite ledsen att jag missade det här. Ja, ja det är ju tips dock, Way Out West. Mm. Uh, han kommer tillbaka. Han har även med sig, eller eh, inte han har inte med sig, men Mamdance heter en producent. Det var liksom Mamdance och Novelist. Mm. Så Mamdance började och sen tog Novelist över och det kommer vara tror jag, lite samma upplägg på Way Out West när de kör det. Man hoppas ju också på att Merlo dyker upp eh, snart i Sverige som man eh, hörde här. Det är ju en brittisk producent som rör sig det här grimiga, mm. men också lite dancehall och, och eh, så alltså knäpp, skruvad elektronisk uh, vibe. Gött, bra. vad, vad, kan man säga, vad är, vad är Sonar för någon typ av festival? Alltså, om du skulle beskriva den för din... Uh, Ja men någonting som, som ofta är väldigt återkommande är ju att det är så här väldigt mycket elektronisk musik eh, men inom den genren så kan det verkligen liksom skifta otroligt mycket. Mm. Så här superkommersiellt och supersmalt eh, och eh, för en väldigt liten lyssnarskara, vilket är väldigt coolt och lite roligt. Mm. och det är inte alltid helt självklart, det känns som att här, vissa, vissa av de här akterna som är lite mindre placerar de även på så stora scener, vilket gör det ganska intressant. Liksom. Mm. Äh, eh. det, alltså, man kan ju verkligen hitta jätte, jättedåliga saker i ah, ja, ja. Det är ja, såhär, varför har de bokat Duran Duran eh, och Skrillex? Mm. jag vet inte. Eller ja, man fattar ju varför de har bokat Skrillex, men eh, Ja, och... man har, man går, när man går omkring på de här områdena, det är ju rätt sjuka områden, det är ju liksom som en stor mm. mässhall mm. eh, på dagen, eh, eller så konferensviben, de är jättemycket eh, um, ehm, sådana grejer liksom, för bransch uh, och så ett stort dagområde omkring. Ja men exakt. Um, flummiga människor från hela Europa. Det är omöjligt um, att ta in allt. Verkligen. Ja, verkligen. Och sen på natten är det den där galna, galna, liksom, det känns som att man är på någon konstig flygplats. Hangar typ. ja men precis, här har vi tagit bort gamla flygplan och eh, proppat in en massa människor och en radiobilbana. jag, tr jag tror att eh, Barcelona-människorna själva hänger mycket på nattiden. Jag tror att det är så 15, 16 000 kanske dagtid och upp mot 30 på kvällen. Mm, det, det sväller upp min bästa grej är att det är så luftigt, att man, kan, mm. man behöver aldrig trängas Nej, med galningar. Utan man kan de är super, alltså, nu pratar vi väldigt <laughs> branschigt, men, ja, men det, det, de, de, de, är väldigt duktiga på flöden. Liksom. Det är väldigt <laughs> sällan du Åh, blir... eventmannen Peter Björklund. ja, okej, okay, nu skiter det. Men det är inte så mycket typ, köer men, till toa och sånt. Nej men precis, det har ju, jag, är man bara en helt vanlig person som gillar musik och upplevelser så, ja, så, så, eh, är ju sånt ganska värt också. Ja, det är superviktigt. Uh, att inte bli ledsen. Mm. Uh, och nedtrampad. Ja, <laughs> det bubblar igång någonting i bakgrunden som ja. är en sådär, sådär liksom gammal hipp grej. Mm. För det tycker jag är ganska vanligt för festivaler i allmänhet, att man skrapar ihop så saker från Warp. Typ, <laughs> ja, ja men exakt. Mycket Warp-artister, absolut. Mm. Um, och det här åtäcker och det var väldigt mycket snack om den här spelningen innan. Mm. Uh, och jag, jag försökte verkligen gå dit, för jag var ändå peppad. Liksom. Mm. Man har hört mycket att så här, det här kan vara värt att se. Liksom kom in i det här rummet och det är liksom bara svart. Mm. Eh, och det förblir svart. Varmt som fan. Jag, fattade for, jag fattar fortfarande inte om det var något fel. Eller om det var <laughs> liksom att det här var deras grej. Det skulle vara så pass minimalistiskt att det liksom inte ens var något ljus. Supervarmt och det här ganska suggestiva. Alltså det var konstigt bara. Ja, det var väldigt mysigt. Watercare, Bike. Det är ju mm. <clears throat> ändå mycket av den här eh, musiken från förr som kommer tillbaka igen. Mm. Eh, lite ambienta, lite um, flippriga på något sätt. um, <laughs> vad, vad har du sett som har varit så här, svinbra på festivalen? Um, alltså jag, var, jag, hade ju väldigt höga förväntningar på Jamie XX. Jag var lite orolig just för att det var DJ-set, att det liksom inte skulle vara hans bara hans egna musik. Eh, mm. Det var väldigt mycket hans egna musik, vilket var peppat. Men jag tyckte, ja, nu börjar jag utvärdera hans sätt, det var inte meningen. Men jag var väldigt peppad på det och jag var väldigt glad under vissa liksom, delar av hans spelning. Mm. Så det var nog innan och efter tror jag att jag var väldigt glad på Jamie. Vi, eh, ja, jag, jag, tyckte det var en ganska mäktig spelning ändå. Mm. Det känns som att han har kommit upp i någon slags Superstar DJ-nivå. Eh, oh, ja. och det är ju både fett och lite så här, aha, mm. nu måste jag trängas med alla de här eh, svennarna. Ja, ja, men verkligen, så är det. Uh, <laughs> men, uh, nej, men den här senaste skivan är ju verkligen späckad av så hits mm. uh, och ja, men bara är så, så jävla bra. Den är li lite för slick kanske för att man ska tycka om den ända in i hjärtat. Ja. Men det var ju mäktigt som fan. Jag upptäckte, uh, förlåt, jag avbryter dig. Jag upptäcker också att, så här, att jag jag har nog aldrig lyssnat jättemycket på The xx men jag blir väldigt glad. Eh, jag har varit väldigt glad när Romy eh, och Loud Places-låten kom. Eh, för jag gillar också hennes röst på hans produktion. Mm, absolut. Men, det är inte lika sant. Nej, det, det, det tycker jag är det tråkigaste. <laughs> Ja, right. en av de mäktigaste låtarna var ändå den här som vi smyger igång här i bakgrunden, Gosh, mm. när det blev liksom, lite, lite hårdare. Nej, men uh, jag kände mig god ja. när jag lyssnade på den här <laughs> live i, hear, vad var det, fredags. mysigt att vi har um, en suddig, suddig bild på JMXX och Skrillex. Ja, just det. <laughs> Jag varit babblar väldigt... med varandra backstage någonstans. Jag varit väldigt avundsjuk när jag hörde att ni hade hängt med dem. Jag, jag fastnade med några spanjorer i något hörn någonstans. <laughs> ja, vi får se om vi får upp den på ehm, Jenny Vänner-bloggen. Ja, In och kolla. <laughs> Ja, alltså jag, igen, jag tror jag pratade om krigslarm när jag hörde den här sist och jag tycker mm. ju verkligen att det här är ett krigslarm. ja, men det här var väldigt mäktigt ja, eh, live i alla fall. Eh, han hade väldigt fin um, ehm, såhär, rök och ljusshow um, mm. uh, mot det slutet. Färgspektret. Ja, färgspektret som han håller på att tisa med nu i hela året. Ja, det var coolt. Som, som man ser på albumomslaget. Mm. Det var fint. Uh, det var också väldigt coolt med den här bas, alltså den här basen som man har i den här låten. Mm att gå på en festival där man faktiskt eh, har eh, fixat ljudet för just dansmusik och bas, mm. det är ju en, det är en otroligt mäktig känsla. Eh, ja, verkligen. Och bara känna, känna basen i kroppen. Eh, det fick jag göra på eh, också en av de större scenerna eh, när vi hade så hastat till FK Twigs. Det var så här, det är en av eh, artisterna som jag verkligen ville se på mm. festivalen. Mm. så liksom, armbågar mig fram ända längst fram <laughs> till, till kravallstaketet och också visade sig framför den största bashögtalaren. Sen <laughs> trodde jag att jag höll på att bli döv när de körde igång um, <laughs> jag var också en av låtarna och bara shit, det är nu det händer, det är nu jag aldrig mer kommer kunna lyssna på musik eller göra podd eller ens prata med Nej. folk. Jag skrek också i resten av den här kvällen för jag var verkligen helt öronbedövad. Det var så sjukt, sjukt högt men ja. också så mäktigt. Ofta klagar man i Sverige på att det är alldeles för låg volym, men där var det inte för Nej, låg nej men det var, det var mäktigt eh, som fan i alla fall. Mm. Och hon var så fantastisk. Jag tycker att det här var kanske det bästa på hela festivalen. Ja, hon är så jävla cool. Uh, sjukt snygg och cool på scen. Uh, men också det här, alla basljuden bara blev helt uh, överjordiska. Mm. Och um, just den här låten Pendulum var nog en av mina favoriter i år. Mm. to make my world better. upon spices. sa att uh, eh, Watercrow-spelningen var, var suggestiv. Det här var också liksom höjden av uh, suggestion. Ja. Så sjukt uh, förtrollande verkligen. Och jag, jag, kände med varje låt att jag bara, åh, den här låten och den här låten. Jag, jag kände att jag vill lyssna igen på hennes uh, platta. Uh. Ja, hon är, hon är jävligt ball. Hon känns, hon, hon äger verkligen ett uttryck. Mm. Alltså så här, hon, redan från början när vi snappade upp henne, vad var det, 2013 kanske? Jag vet inte om det var Me eller om det var någon sån musikvideo som vi tyckte mm. var jävligt coola och var genom uttrycket som vi någonstans också fann musiken. I alla fall från min sida var ja. det så. Uh, att jag reagerade på att det var jävligt ballt och man märker också såklart att hennes bakgrund som dansare och koreograf, att det kommer ut väldigt så här mm. coolt när man ser henne live också. Sjukt bra. Uh, annars på festivalen så kan jag känna att uh, det är mycket så här konsertkänsla ändå, mm. lite rockpublik som står mm. vända mot, uh, mot scenen. Det kan vara ganska skönt att bara gå och lyssna på en DJ ah, också. Ja, ja. Uh, ett gäng som verkligen är så sjukt bra, och man märkte verkligen det. det uh, de spelar på en jätteliten scen som heter Sonar Car, som mm. ligger just vid den här bilbanan, Vad heter det? Ja, man kan köra. Radiobilen. Exakt. <laughs> Banan. Uh, men jag blev så himla, himla glad när vi gick förbi där. Det var Southern Hospitality, uh, som är sjukt bra på ja, men bara spela grymma raplåtar helt enkelt. Eh, jag, kände, jag hängde hela sättet, var så här, helt genomblöt eh, och svettig och äcklig när <laughs> jag gick därifrån och glad. Eh, det här var en sån här låt som man bara yes, det blir rap efter all uh, Skrillex och uh, jag vet inte, Dunka Dunka. <laughs> Så var det skönt. <laughs> I woke up feeling like I was on the moon. I woke up feeling like I need a hundred guns. Look at the flick of that wrist. Look at the flick of that wrist. Look at the flick of that wrist. Look at the flick of that wrist. Look at the flick of that wrist. Look at the flick of that wrist. Look at the flick of that wrist. Look at the flick of that wrist. I woke up feeling like I was on the moon. I woke up feeling like I need a hundred goons. Some niggas in my sleep try to catch me. Some bitches in my section tryna fuck for free. Kitchen play on these niggas. Touchdown. I'm my own quarterback. Put my team on. Luxury. That's all I see. Look at the flick of that wrist. Uh. Got them on me. not see niggas. I don't see niggas. California loud. Got me lit, nigga. I'm the shit, nigga. Take a bitch when you get hit, nigga. Catching plays, catching plays, catching plays. Uh. I woke up feeling like I was on the moon. I woke up feeling like I need a hundred gold. Look at the flick of that wrist. Look at the flick of that wrist. Look at the flick of that wrist. Look at the flick of that wrist. Look at the flick of that wrist. Kände där Connect the wrist. Eh, mycket låtar om wrists. Mycket uh, wrists just nu. Eh, ja, men kolla in Southern Hospitality. Sjukt bra på... Tips på mm. hiphop. Ja. Uh, vad, vad var sämst på den här festivalen egentligen? Uh, det jag varit mest besviken på var honom, Flying Lotus. Uh, jag har inte så här skithöga förväntningar på honom sen innan. Jag tycker att han är rätt cool som producent. Men alltså, det visuella uttrycket var, gjorde han väldigt roligt, men mm. han var skittöntig på scen. Mm. Hög slash full slash töntig stod och snackade. Det var bara märkligt. Mm. Jag kände att det, det fanns så två saker som provocerade mig. Det var dels eh, stora så här, dudiga gäng på festivalen ja, som hade bara överkropp, bara överkropp ja. och konstiga hattar. Det kändes som att de hade hittat till festivalen mm. i år på något sätt. Eh, det, var, det var deppigt. Men vissa eh, spelningar var ju superdudiga verkligen. Ja, vadå till exempel? Ja men så Hudson Mohawk som, när det blev som mest röjigt och killar står och hoppar. Ja, det de mixade trap-grejer ja. som man gick förbi och bara uh, och, och Skrillex som liksom gjorde någon slags um, Ja, det behöver vi inte ens prata om. Nej, vi pratar mer om Skrillex. Liksom. <laughs> men annars, åt and, på den liksom, så här, totalt andra sidan av spektret, mm. en annan typ av kille som mm. jag hatar, eh, så här, Owen Pallet-killen, mm. eh, som var så här, klassiskt skolad på något instrument, typ violin. Fager. Fa ja, men, ja, och, och, och, ja, men, och sjunger med någon gosskörslös. Ah. Uh, och, och ha, se ut som en indiekille med något jätteskägg och fula kläder. Ja, men, och så ska vara så här, mjuk och härlig och god. Mm. Eh, och så började jag helt hopplös musik. Alltså jag höll på att peta ut mina egna ögon och <laughs> ögon när jag lyssnade på honom på festivalen. Ja. Bara för att vi satt och åt och var tvungna att här, ha det i örat. Det, det, det gjorde mig arg. Som ja. killar liksom i allmänhet. ja men det var för mycket killar. <laughs> ja, Too many men som Jamie <laughs> sjunger. yep. Not enough girls. Ja, <clears throat> ja. ja. Eh, annars... Men alltså, alltså vi måste ändå, jag måste ändå lyfta hela festivalen och Barcelona och hela settingen. Så här, mm. Juni, vädret. Ja, fy fan alltså, vad det alltså, är gött Hela här. settingen här är ju helt fa fantastisk. Att liksom stå utomhus ja. eh, på så här jättescen eh, och bara ana solen gå upp. Liksom. Mm. Nej, det är för bra. Och, och en annan bra grej som jag vill... Ja, mist. Misten. Vi måste prata om misten. Hallå alla festivaler ute, kan ni please eh, skaffa mist ja. <laughs> inne på ett av eh, så här, backstageområdena så fanns det jättemycket gröna växter, det är också mycket mm. bra idé. Och så liksom bolmade det ut små så här, moln av eh, fukt. Ja. Det är min bästa ja, grej, att bli återfuktad. Det, det vill jag ha överallt, <laughs> var jag än är i Den allra, allra största, det eh, vi har varit mest knäckt över eh, hela helgen är ju att vi, vårt flyg kom så att vi hade en teoretisk chans att mm. hinna mm. till Arca-spelningen, men eh, det sket sig. Vi, vi, vi, vi, tro, vi trodde att vi hade kunnat se liksom sista, sista låten eller någonting, men det, det gick bara inte. Jag fick också höra att äh, två olika personer, vad var bäst? Ah, Arca, absolut bäst. Ah, vi måste jaga honom ah. genom Europa. <laughs> ah, ja. Tack för en rolig resa Jenny. Bra festival! Det var helt fantastiskt. Får vi sova nu? <laughs> vi syns i Stockholm. Hej då!